cervezas bien frías de mano en mano. Dicen, vida sin rumbo, no exactamente. Mi joven corazón ardiente aún quiere ver mundo. Pero hoy voy a sentarme en esta silla de mimbre a ver la vida pasar hasta que suene el timbre en septiembre. Hoy como siempre, mañana ojalá pueda seguir bebiendo el sudor de tu pecho. Me acostumbré a delirar y a conversar con el sano de mi angustia. le cuesta respirar hasta puta industria. Paso por mil estados diferentes, tía. Leo las mentes, ¿te imaginas? Seguro que sí. Si sigues aquí en mi círculo de fuego azul, living is beautiful, o me lo parece a mí. Trae aquí el licor que es domingo de resurrección. No es una fiesta, es una puta mierda, John. Estoy borracho en un hotel con el lagarto que hay debajo de mi piel, animando al Ibarra con su temor insuperable y cruel. Y no es un juego, es la última vida de la partida, nada y luego tengo que llevar a cabo algunos proyectos. Lo peor es que mi mirada pierde su efecto bajo tus efectos. Y acabo vomitando mis defectos mientras lloro hasta que duermo y subo al cielo y es perfecto, no hay alcohol. cara esquina del papel. Todo el mundo opina, pero sé que al final solo quiero yo de piedras la batalla cruel. Yo, yo, yo. Yo tu deseo de ser el primero me meo, tu rap es peor, pero peor es tu peloteo. Creo que lo que necesitas es un paseo por mi fraseo, buscar un aseo y rimar tus heces. Me llaman César, muy a tu pesar, sabes que si este encuentra tu musa la va a besar. Mi, mi estilo es agua cristalina, lo que dictamina el corazón es quien quiere fama si trae ruina. De mí que esperas, soy de los más fieras que verás. Por una rima nuestra, un disco entero de los demás. A cuántos rappers influí, a cuántos que no estaban en el rap metí. Call me, Be Free ultra ligero, con un pampero, duermo donde dejo mi sombrero, soy un Rolling Stone, más mi sendero, del barrio al mundo entero llegó, es más de lo que quiero, más de lo que espero, pero este avispero es feroz, en este loco zoo veloz te comen entero, si no estás alerta, tendrás reyerta mental, entre el despierta, despierta y el todo me da igual. solo en las alturas porque el mundo me causaba un tremendo dolor. Más alto no puedo si vengo del cielo, es que anhelo ese tubo con hielo y licor. Sí, va por los hombres y mujeres que sonríen cuando ven el panorama. Y es que el espejo del ascensor te escupe lo que eres a las 6 de la mañana. En el cielo no hay alcohol, mas sigue siendo una suerte. Más sigue siendo una suerte. Hoy he venido a decirte que me alegro de verte, que me alegro de verte. I això era un tema de Violadores del Verso. Continuarem posant un poquet de Panthers amb Eloi i és una cançó molt, molt, molt, molt gran, gran, gran, gran tema, com diu el Petit Roy, i se, se titula Me cago en to i bé, jo se la vull dedicar des d'aquí, des de Ràdio 77, a, a tots els polítics que, que estan donant per cul i tot això, i són així la cançó. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estáis? Soy Eloy. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué dices? Que nada, que me he hecho un temilla, a ver si, me, si me, podéis meter en el disco o algo. Joder, Eloy, tío, te he dicho un montón de veces, tío, que no podemos, tío, que estamos ya sobrados de tiempo. Si tenemos que quitar lo pues menos dos temas, sale tío. En el disco y no me vais a meter a mí. Dice, que dice que quiere hacer un tema con nosotros, tío. No, no, yo quiero en este, que mola. que, coño, al menos escucharlo o algo, ¿no? Bueno, oye, espera, que te paso al Rone, tío. Pásame al Rone, pásame al Rone. Venga. ¿Qué dices, tío? Que nada, a ver si me podéis meter el tema o algo. está, la cosa sois unos cabrones, qué gordos que sois, eh. A ver, a ver, pero tío, al menos escucharlo o algo, ¿no? Joder, tío, está la cosa Pues va, yo os lo canto y si os mola lo metéis. Oye, antes lo hasta de luz. Va. Bien, este tema lo quiero empezar cagándome en Aznar, por al pueblo no escuchar. Me cago en su botella, en su hija y en su yerno, así ardan en el infierno. Me cago en el gobierno, me cago en Rodrigo Rato y Baltasar Garzón, por Pinochet, Hitler, Tejero y blanco Ay, espera, también me cago en Carrero Blanco. Me cago en los reyes y los príncipes, qué huevos. Me cago en ellos porque viven de nuestros sueldos. Me cago en los fachas y los nazis. falta de respeto y el retraso. Me cago en los notas y los vendidos, en los racistas y los botes no queridos. Me cagué en el váter y mi culo me contestó. En fin, que me cago en todo. Sobre todo en la puta perrera municipal de Madrid. Barros, eh, antihigiénicos. Eh, no me cago en panzers, ni en tica porque si no sería cagarme en mí mismo. Joder, se me ha acabado la base y todo, Ahí está, oye, tío. <laughs> Eh, eh. Vente para acá, eh, tío. Vente. Ah, no, no, no, no. Oye, ahora te bajo de, te lo eh, ponemos por teléfono. Que le fotin a tots els polítics. Continuem aquí a Ràdio 77. Ja un salut, un salut molt fort per tota la gent que nos escolta a través de Tito Illeta Ràdio o a través de la nostra online www.77.wordpress.com i contenarem ara després d'un pot hardcore li donarem un poc de baixada amb un poc, anirem d'una altra punta de, del continent i posarem un poquet de Notorious B. with style and grace allow me to lace these lyrical douches in your bushes. Uh. Who rock grooves and make moves with all the mommies. The, the back, back of the club, sipping my wet is where you find me. What? The back of the club, macking holes, my crew's behind me. Uh. Mad question asking, uh. passing, music blasting. But I just can't quit because one of these homies Biggie got to creep with, right. sleep with, keep the epic secret. Why not? Why blow up my spot? Cause we both got hot. Now check it. I got more Mac than Craig and in the bed. Believe me, sweetie, I got got enough to feed the needy. No need to be greedy. I got mad friends with Benzes, see notes by the layers, true to life players. Jump in the rover and come over. Tell your friends, jump in the GF3. I got the chronic by the tree. You call me Big Throw your hands in the air if you's a true player to the honeys, getting money, playing fellas like dummies. Uh. You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place. Why? Cause I see some ladies tonight that should be having my baby. Uh, baby. Uh, straight up, honey, really, I'm asking. Most of these fellas think they be macking, but they be acting they attracting with that line? What's your name? What's your sign? Soon as he buy that wine, I just creep up from behind and ask you what your interests are. Who you be with? Things to make you smile. What numbers to dial? You gonna be here for a while? I'm gonna call my crew. You gonna call your crew? We can rendezvous at the bar around two. Plans to leave? Throw the key the little C's. Pull the truck up front and roll up the next one so we can steam on the way to the telly. Go fill my belly. A T-bone steak, cheese, eggs, and Welch's grape. Conversate for a few, cause in a few we gon' do what we came to do. Ain't that right, boo? Forget the telly, we just go to the crib and watch a movie in the jacuzzi. Smoke L's while you do me. I love it when you call me Big Papa. Throw your hands in the air if you's a true player to the honeys, getting money, playing fellas like dummies. Uh. I love it when you call me Big Pop. You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place. Wow. Cause I see some ladies tonight that should be having my baby, baby. How you living, Biggie Smalls? Imagining Benzes giving ends to my friends, and it feels stupendous. Tremendous cream, get a dollar and a dream. Still tote gas strapped with infrared beams. What? Chopping O's, smoking line optimals, money, ups and clothes, all a brother knows. A foolish pleasure, whatever. I had to find the buried treasure, so grams I had to measure. However, living better now, coochie sweater now. Drop top BMs, I'm the man, girlfriend. Honey, check it. Tell your friends to get with my friends. We could be friends. <laughs> Shit, we could do this every weekend. That's right. Alright? Is that alright with you? Yeah. Keep banging. true player. homies getting money, playing fellas like dummies. Uh. Bon Notorious. You gotta gun up in your waist, please don't shoot up the place. Cause I see some ladies tonight that should be having my baby. Baby. Uh. Check it out. Uh, Puff Daddy, Biggie Smalls, Junior Mafia, represent baby, baby. gran, gran, gran, gran, gran, grandíssim tema d'en Big Notorious i seguirem posant eh, algo de musiqueta revolucionària i posarem un grupet sis cubans que sonen així i que estan sonant meravellosament bé. Jo he escoltat unes quantes cançons i la veritat és que està molt, molt, molt bé. Rap como crack, en un track te brindamos. La cofradía que el nivel en donde estamos. Prófugo, pone la música y defienden sus hermanos. La vida en realidad, la cosa válida. Todos tratamos de hacer nuestra página. La misión de nuestra vida es derrochar verdad y demostrar a muchos que su rap es pan de lágrimas Letras mayúsculas en tu lápida, rápida. Aparición de MC que a esto se le cuela. Hacemos rap con lo que tenemos atrás de la portañuela Ni la vieja ni la nueva, somos una sola escuela. Ya se rompió, ese es lo fan que nos tenía atado, guardado, encerrado, frustrado, apartado, lo que fuera. Soy dopado, embriagado, ferrado, al lado del mago que entrago, estocado, he tocado por grado de esta nueva escuela. Aquí no hay muela, ya están creciendo pinos nuevos sin miedo al ego que el fuego se apaga Toma fuego. Esto no es juego, vamos que en serio con la frente bien en alto. Esto es un pacto bien exacto y tacto que empezó el asalto. De la esquina soy copino y permanezco en la vanguardia. Soy un mosquetero con bola espada, así que en guardia. No existe objetivo que describe ideas me rebotan. Somos de piano legítimas y más seguras. Se Se redacta con empeño y desempeño sin palpita. Yo si mi consuelo que dentro de mí habita. que predica su materia con misterio y no descansa. Aunque se se se se se el de su garganta. Conmigo la cool new. más máquina de este rap. Por la tráqueo, por la ingle, rompe leyenda quijá. La nueva escuela, quien da más. Escucha que suena papá. Contundente, demoliente, mata veteranidad. Plantado con los de aquí, flow para mis enemigos. Se sobra su trato, trabajando encima de este Mis Conceptos son así, pesa perra, resta see. Go! empírica, épica, eufórica, bélica, tónica, mágica, histórica, métrica, cómica, práctica, lógica, única, lúcida, música rústica, acústica, crónica, crónica verbal, mental, real, inusual, normal, sin vuela, nuevo estilo cantar, rima, obra, con permiso la nueva escuela, nuevecito de baguete, tirando prosas de estete, lápices transformes, corazones antibrete, lenguas que son machete, todo micro piso. nuestro secreto no en soletos porque está bajo el piso. Esto es Y vamos al concreto, estamos fuera del mapa, o sea, en los guetos. Se acabó mi túnel, sí que disfruta lo que escribe. Los golpes de la vida enseñan, pero solo el que lo recibe. Positivo, constructivo, activo, buen amigo. Viejos somos y agresivos, le venden el objetivo. Realista, artista, que pinta en pista distinta. Distintas frases que descifran las fases de la vida. Hip hop on the ground. Yo entro con mi voz, New School, a tu corazón llegó. Y en la batalla que penetra con piedra, faceta de rap, contaminando el planeta apretate play. Esto pa' que ponche los DJ. Hey, para arriba su puño levanten el relevo de rap que no censuren y no tranquen. Vinimos con barra, le damos con barra, barra. Pa' que se convenzan y respeten lo que hacemos es barra. No callen mucho barra, pa' que con nosotros ni en el Cortés, Tú no sabes qué es esto, esto es la vanguardia de la nueva escuela. Fueron Tiziano, Oma, Ensidona, Adrián, Etionga, Urmetí, La Real, Establice, Nador Urbano, Santo, Canito del Antí, Estrosa, Osvaldo, Ensinabi Pro, Fantasma Estudio, Prófugo, 264, Produce. Això, eh, re, eh, rap revolucionari, tenim en Jai, que ahir va, eh, va posar quadres aquí a de vora, I nada, Maria, tenim la nova col·laboradora, a veure si eh, entre tant de menjar vol dir algo i com es diu el nou tema? Bé, aquest segon tema crec que és una bona forma de consciència perquè se nota ser rabi de... Mm -hmm. Sí, de sí. moment que estigui que és el començament d'una revolució menys i mos anima per la lluita. Ben, ben, ben dit. I gran, gran tema és d'en Statuis son Un revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Amor a la humanidad, amor a la justicia y a la verdad. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. Sin esta Revolución en el pueblo. Revolución en Las calles. Revolución los corazones. Revolución las mentes. Navego en tu cultura de mentiras, en naufragio de valores. Un mundo en democracia que gobiernan dictadores. No llores, ahí fuera fieras echan flores. Actores dirán que no vives mal, que vendrán tiempos mejores. Temores que nos asolan a solas frente a la televisión. Culpando a las consolas de todas las trolas que movió la clase rica española. Se ignora que al sistema educativo le falta la educación. Pongamos los puntos sobre las IES. Camufla la miseria de una arteria que sangra tus hematíes como tierra. Cultura de poder y miedo nos hace callar. Tu intervención militar es una guerra que nunca libera, encierra libertad. Destruye y prostituye la amistad entre las razas. Engulle la ciudad que vio nacer a la bondad. Y la amenaza en realidad se llama hoja de ruta en Gaza misiles traen daños colaterales. Luego ya no hay alto el fuego que reviva a los civiles. Barriles de petróleo por carriles del dinero. Proyectiles para hostiles al calor del humo negro. Bis, mares de iraquíes masacrados, dos caras del terrorismo. La del fanatismo y la del egocentrismo. El mismo perro diferente collar, ninguno al que apoyar. Y el mismo mundo roto al que llorar. Tu basura censura la verdad con métodos de persuasión que equivalen a tortura. Nudan tu canta y el miedo la congela. Mientras aprovechados te roban desde la zarzuela se la vi, dicen divis en nubes de tormenta. Y dense cuenta de lo que el poderoso se inventa, aunque deban dar a tientas sobre gastadas suelas, gritaré evolución a las puertas de Bruselas. Para un sistema sin arreglo. El poder está en el pueblo. La rebelión será nuestra conciencia porque toda evolución nace de la desobediencia. Que al sistema se resista. Globalización capitalista. Hoy enseñaremos la lección de que todo el mundo pueda ver las cosas como son. Fascistas metidos en agujeros, camuflados de peperos, ponen peros a la ley de interrupción del embarazo. El mundo es un tablero donde majaderos ponen en cueros a los obreros a través de su trabajo presión del dinero vive al límite. Si no puedes pararte a pensar cómo te vas a fijar que leyes o justicia para ti no existirán. La respuesta es el gran plan que traman gentes de las élites, satélites y cámaras que velan tu seguridad, que dicen reducir dióxido con tu velocidad. Alucinad, mirad cómo sonríen oligarcas que vacían tus bolsillos para así llenar sus arcas. A trancas y barrancas avanza no queda otra. Y aquí solo los monarcas son los únicos con potra. Políticos maquillan la verdad usando trucos, eufemismos, sino porque las pateras son cayucos. Solo sé que no importa lo que logres, que si sube el IPC, tu sueldo será más pobre porque el hombre ya no lucha en tu sistema que le seca una hipoteca que le come la vida y la deja hueca le Y ahora todo el humor, el amor hacia sus hijos y tenerlos le provoca repelús y el abuso al que le someten ya no deja margen. Y el plus de Navidad Jesús no quiera que le embarguen. El miedo es el cebo, el torpedo hace que te desmayes. Si conduces y ves coches policía, puede que te calles, sale por instinto. Nunca lo has pensado que todo Dios que va en tu carro se queda callado a tu inocencia vives de manos atado. Que yo soy la resistencia, es lo único que tengo claro. Y que sumado a armados hermanos ya no habrá quien no sea ponerse en el camino ni oponerse a nuestras voces. Para un sistema sin arreglo, Evolución. el poder está en el pueblo será nuestra conciencia, porque toda evolución nace de la desobediencia. Que al sistema se resista. Globalización capitalista. Hoy enseñaremos la lección de que todo el mundo pueda ver las cosas como son. Revolución en el pueblo. El poder en nuestras manos. Siempre ha debido ser. Si el lenguaje lo camufla todo, Veremos entre líneas. No nos vais a convencer de otra cosa. No nos vais a quitar la fuerza. No. No nos vais a quitar el poder. Para un sistema sin arreglo. El poder está en el pueblo. La rebelión será nuestra conciencia porque toda evolución nace de la desobediencia. Que al sistema se resista. Globalización capitalista. Hoy enseñaremos la lección de que todo el mundo pueda ver las cosas como son. I aquest és en Zetapú, és un treball extraigut del seu últim àlbum, del segon video, videoclip, que és un tema que es diu Revolució, que segueix la seva línia d'MC compromès amb el missatge social. Maria, on vas? Maria? Maria? Maria, Maria, Maria? On vas tu? També nas? No. Eh com veus tu en Zetapu? Què, què penses tu del rap que fa Zetapu? Venga, ja que... Zetapu és que no, no se talla, diu les coses tal com les pensa. I si fan mal, fan mal, però és la veritat. I Maria, tu, a ti t'agrada la ràdio i què, què, és lo que, què, què visió tens tu de, de la ràdio? Que... De la ràdio? Apropa't més al micròfon, sisplau. <laughs> Gràcies. Un poquet més, to, encara. Pues és un bon medi, Un poquet no? més, encara. Perquè sí, és un... un per donar informació menys si, si pots dur invitats, més com més, uh -huh. pots saber sobre les altres persones i ja si ets oients te donen informació sobre el que volen escoltar i pots agradar més gent. Què és per tu la informa informació? que és per jo la informació. Sí, és la informació de, de lo que estaves dient ara mateix. Bé, informació de tot, no? Segons quines persones li interessen unes coses, uh -huh. segons quines persones li interessen unes altres, i ¿Y tú en què tipus de coses estàs compromesa? Bueno... O què tipus de coses interesa M'interessa tot. T'interessa tot, però algo específic així que, que t'agradi? Serà jo... el tema de la música? Per exemple, ja, jo és que t'estic... Un minut, t'estic entrevistant a tu més que, més que res, perquè com avui tenia que vendre Joan i el tenim que entrevistar els dos, és perquè tu vayas cogiendo rodaje con esto de los micrófonos y estas cosas, ¿sabes? Tú me entiendes. Bueno, pues ya y está, cuenta un cuento o lo que sea. Mm, es pasarlo bien, un momento es pasar oveas a radio, un momento, y has visto que a mí en costa charlas català o tal, pero el fax con puc y, ve en realidad, si os fas, si en castellà, que sería la lengua lengua materna, de una otra manera. jo, eh, seguint en el tema de esa música, eh, musicalment, què és, lo que, què és lo que més t'agrada a tu? Bé, és que jo crec que les persones quan escolten música cercam com a comprensió, no? sé, les cançons. Si t'apropes més al micro, t'escoltaràs tu. Cercam comprensió, perquè quan tu te poses a teva habitació, escoltes música, és com que xerres amb qualque persona i t'agrada que te diguis les coses que no saps que vols escoltar, però que, que tu penses, no? Que t'entenguin. Uh mm-hmm. -huh. I jo crec que rap, per exemple, és el eh, que més s'aproxima als meus pensaments. El teu pensament. Tu, eh, sobre el rap, què, què opineixes? Opines. Opineixes, opines, opinem? Pues que en barrat se poden donar molt de missatges reivindicatius, per exemple, se pot xerrar de tot, mm-hmm. mentre li posis ritme. Pues com diu la canció, la cançó d'en Setapú Cançó, has vist que les males coses se peguen, eh? <laughs> Esto el diu molt, això el diu molt en Albertito, lo de cançó, i se m'ha pegat allò i bé, eh, jo posaré rap de la meva terra, de la meva llengua i és un bon francès i tenim un poquet de Kenny Arcana que són així. c'est Victoria. Né il y a 14 printemps dans un village près de Salta dans lequel je vivais avant. Cela fait maintenant plus de 10 ans qu'avec papa et maman, mes frères et mes sœurs, on a quitté nos champs. On est venus s'entasser dans une de ces cabanes à l'entrée de la ville. C'est papa qui l'a construite, mais elle est pas finie. Je n'ai que des vagues souvenirs du village. Maman pleure quand elle m'en parle car elle n'aime pas la vie ici. Des étrangers ont brûlé nos maisons pour nous voler nos terres. Papa s'énerve, moi je comprends pas. Il parle d'agroalimentaire. Il dit que les politiques sont des prédateurs qui sèment la peur et qui ont un estomac à la place du cœur ici, pas de travail, aucune prière ne s'exauce. Après les cours avec ma soeur, on vend des bracelets de pesos. Mais malgré tous ces efforts, demeure ces jours sans repas. La nuit, maman pleure, la nuit, maman ne dort pas. Nos amis. c'était plus dur, alors je vais pas me plaindre, même si ici y a pas de futur. Moi j'aime bien les études, on m'a dit c'est bien mais inutile. Ici beaucoup ont arrêté avant même de savoir écrire dans mon jardin secret. Je cultive le rêve d'être médecin, soigner tous ces enfants malades qui ne mangent pas à leur faim. Je comprends pas, dans la ville je vois bien tous ces petits faire la manche devant le mépris de ceux qu'on appelle les gens bien. Je m'interroge, ne voient-ils pas la misère Ils nous écrasent pour bénir l'homme venant de l'autre hémisphère. Papa dit qu'on est traités comme des chiens. Dieu merci, j'ai ma famille plus loin, y a des orphelins qui vivent dans les déchets. Des pleure en cachette, mais pas longtemps car je pense à mes aînés qui ont connu le chant des mitraillettes. Et puis grand-mère disait toujours La vie c'est l'espoir, si tu en as plus, t'es comme mort et vivre relève de l'exploit. Nos matin, il a appris la banque lui avait volé ses économies. Impuissant, tout le monde était affolé. Il n'était pas le seul, c'est la nation entière qui s'était fait voler depuis ce jour. Avec beaucoup de gens de la ville, ils bloquent les routes pour bloquer l'économie du pays. C'est leur façon de se faire entendre. Mais moi j'ai peur quand ils s'en va, y en a qui reviennent pas. La police est violente, ils les appellent piqueteros et les journaux sont des menteurs. Ils disent que c'est des bandits. Après y a des gens qui ont peur, papa dit. Ils peuvent tuer des hommes, mais ils ne tueront pas la mémoire. Les mères des disparus chantent toujours contre l'oubli. On vit le fruit d'une démocratie ratée dans un pays si sans d'enfants ont dans le ventre qu'une tasse de maté parce qu'on est dirigé par la mafia du crime. Moi je comprends pas et quand je demande pourquoi, on me répond toujours parce qu'on est en Argentine. La si se vive con Continuem aquí en bon directe. Continuem en bon directe des de Sataneu quan ja falten dos minuts per menys 20. Eh, està bon programa per tota la gent que nos està escoltant. Els cigarros van i vienen. I bé, Maria, eh, jo el que te queria preguntar és tu com veus el tema de, de la revolució? Acota't en micro. crec que la verdadera revolució encara no ha començat. I com creus que de deveria començar? Com crec? Pues, um, hi ha moltes persones que quan ens unim per protestar contra algo, cosa, no? és perquè uh -huh. d'una manera estem enfadats i és el que ens uneix, el que falta més gent enfadada. Hi ha uh -huh. gent que apareix no obri els ulls. Sí. I com penses que el tindríem que obrir els ulls? Jo crec que els han d'obrir cada un per la seva compte. Uh -huh no crec que ningú se pugui, se pugui ajudar a obrir els ulls. En Martí Calimocho està per aquí. Saluda, saluda, saluda, que tu ets, de, ets del programa ja i ve ben acompanyat eh, i nada, tenim en eh, un Fuaca que està per aquí que a veure si el podem fer una, una entrevista eh, radiofònica telefònica i continuem posant bona musiqueta, posarem algo de Zetapu y pues he tenido un sueño, ¿no? Mismo. A ver. Pastelitas de manzana por aquí, pastelitas de manzana por allá. Tin, tin, tin. Y el oscuridad. Lo he visto claro ante el disparo, entre el silbido de esta bala con mi nombre y el impacto con mi piel. Y no es raro, he vislumbrado los instantes que formaron un día parte de mi vida. Y quien me entienda, quien pueda ver la luz más allá de la venda, quien a sabiendas de todo el mal que abunda, o se pregunta si el final de la existencia es esta tumba que algunos llaman mundo, yo te enseño. Y en ese segundo he tenido un sueño Y he visto el mar abriéndose entre África y Gibraltar Andar tranquilo entre las olas al que busca el bienestar Y es tan normal que este canal nos una y nunca nos separe Veo callar las armas de Alcalmas dispare Y al mar en calma encontraré lugares donde el hombre alza una sola Voz y donde el hambre no hace cola Y donde un ola es un adiós a las chabolas en Angola Y no dan fin a las palabras nunca punta de pistola Donde no controlan los mismos jueces del liberalismo de un mercado Que ha ahogado al globo con robos y eufemismos Yo vi signos del cambio en el legado que he dejado a los que vienen porque sé que ellos tienen valor para que no los salieren bien el gesto de un chaval, la rabia que todo puede cambiar, la sabia que impregna la magia para reforestarza, para el pueblo unido en la final revolución donde tenga sentido un giro hacia la globalización, mi única patria es el planeta, la meta es despertar a cada mente inquieta que está ambienta y que no encuentra opciones, sé que sois millones los que estáis ahí fuera a la espera de ver amanecer sin una frontera que te cuestione, yo necesito contarlo, otros alzaron su paleta, Levantar su puño, yo lo plasmo en mi libreta porque no hay mayor error que el silencio, por eso chilla, pues prefiero ver el fin de pie que vivir de rodillas. Mañana traerá. Un nuevo día nos traerá. tierra Quiero construir un nuevo día. Todavía la esperanza nos mira de frente. Y construye puentes y se hace más fuerte cada paso que solos, que mi sueño he visto arder sus símbolos, caer sus bolos, que entre todos es posible decirle que está en sus ojos, su mirada será mía y verá renacer los polos, lobos con piel de cordero caerán si tú lo reclamas, si amas a un planeta en llamas, jamás ganará el que trama, quitaremos la máscara de McCain y de Obama, la mayoría odiaría la tiranía de sus programas si supiera. yo he visto un pueblo listo, desprovisto del engaño de un Cristo que nunca vino a salvaros y vi a los pájaros tomar el cielo y animales libres, vi al tercer mundo sonriendo sin tener que pedirles nada al primero y ya no existe. Y personas son iguales y males se evaporaron entre nuevos ideales. Rivales vieron la unión en diferencias culturales, bifinales Y la docencia de la diferencia. Trajo al fin la no violencia, vi la esencia de madre tierra viva y respira tranquila. Al final todos vieron el castigo y lo abusivo y que el cultivo del amor es decisivo porque el mal al ser vivo reactivo y volver hacia ti lo negativo. sueño y tú serás la semilla del cambio. y un sueño, tu voz irá del centro al extrarradio. un sueño y mis palabras se harán tus ideas. Moverás cielos y tierra, harás que todo el mundo crea. Este es mi sueño, un mundo nuevo. Esta es la razón que me impulsa a seguir. un nuevo día. Con tu puño al aire. Todavía la esperanza nos mira. Este. y construye puentes y se hace más fuerte a cada paso que da. Aquí está en el Martí. A ver, ¿quién es Naoriana? ¿Canta, no canta, organiza? ¿Qué, hace esta chica? A ver. no, cuéntamelo tú, Martí. Venga, ponte ahí, siéntate ahí. Tú. <laughs> Esto funciona así. <laughs> Venga hola, ¿a quién te tengo ahora eh, dentro? Eh, hola, soy Martí Carimocho. Eh, Martí para ti, Cari para mi novia, Martí para otros y... Nací el 20 de, enero. No me importa eso, Martí. a ver, ¿qué fiesta ¿quién de es coincide con San Sebastián. Ah, a, que te corto, a que te corto. a que te corto. Vamos a, lo que vamos, Martí. No facis dois que qué és hora la més sessions, eh? No estamos en sesión sessions ni re. estem en pues, fent programa pues, serios. Pues xerrar ja està. está. Pero a qué me importa tu vida? <laughs> a ver, contanos que, a quién vas a entrevistar hoy. Eh, en Media, media Press, no, Media... Media, Office. Media Office Uh, eh, -huh. Mhm. de, de Rototom, el festival més gran, més hardcore de reggae de, del món. Sí. I, i en, Fuagamant Uh -huh. Uh, ajá, ajá. Sí, no, eh, t'escol, sí, però eh, és que eh, les, les tinc aquí que ara a veure si, si el puc fer també una entrevista radiofònica i... per Skype. Si, no, per Skype no, no tinc jo lo de Skype, tio, però... No hi bé, No, sí que hi ha ah. Skype, lo que passa és que jo tinc la conta saturada, saps? I com l'òbriga, tot el món, jo, jo, jo, jo, ah, ja jo. Estan, Suris Popu, no? Sí, claro, hombre, Suris populos. Y nada, tío, ve, ¿quién es, quién es la, la, Oriana? A ver, que, que no, me, no, me, has dicho, la tenemos aquí a la pobre y no me has dicho todavía nada. This, the, this is the media office... ¿Media office? ¿Media officer? media, office, media office, media office. Media office manager. Media, media office manager que además pro, ¿eh? eh has visto. media office manager pro entertainment. Eh? Tot i que m'hagués agradat molt dues uh, cap de premsa de l'Ajuntament de Palma... por dejarlo más culo al aire, <laughs> porque ahí a marca cada oscuro. En plan, nosotros hemos organizado el, festival Rototom Greenpoint Arrels de San Juan y una polla. Y. Ross Eso. Y tal. Y cuál Mira, en a me que ya lo entrevistarás tú y que, y que, que nos follan a todos, básicamente, ¿vale? que está con un constipado el pobre que, que, quiere salir a cantar este sábado. ¿sabes? O sea que, ve, yo pasaré un poquet de música y... Ya, y te pasaré relevo, pasaré un poquet de Raiden, sastre de sonrisas y continuaremos así. Es un cabrón, ya te lo he dicho, pero bueno. Sabes que quiero un hijo tuyo, ¿no? Vaya, ¿quién no lo querría? A ver si hacemos un poquito de silencio por ahí. ¡Hala! <laughs> Trinus, para toda la peña. ni un día malo. Vivo en mi verano moral, donde no hay lugar para el enfado, sonrío. Solo por la calle piensan que estoy loco perdido. Y no estoy triste, es como el que recuerda un chiste. Y no hay chisme que me afecte o me deprima. Cada vez cuesta más que algo me moleste en la vida. No suelto pestes ni tomando fibra en rimas. Imagina que se siente cuando no sientes envidia. Andas cargado de joyas en un barrio pobre. Entre desgraciados el feliz se esconde. Y eso lo aprendí a base de golpes. Suerte. de valor es el mayor escudo para hacerse fuerte. Si tengo algo que hacer, alguien que me ama y a quien amar. resto de las cosas pueden esperar siempre. Las pequeñas alegrías ni se alquilan ni se venden. Algo que no entiende la gran mayoría. me encuentro tan que no te lo creía la impresión de que algo a mí me guía, guía. Y es que me encuentro tan bien, ya, me pasa todos los días. Tú déjate llevar y sobre todo confía, fíjate. Y si algo te quita el sueño no hay problema. ¿Quién se pone hasta las cejas por no verlo? Yo deseo, soplando pestañas o velas, llorando de la risa, ahogando penas. Como el trago lo tiene cualquiera, sorbos o menos amargos. si un día tonto no es para tanto, por muy largo que sea. vacía tu alegría, que es lo que nos queda, y la verdadera no tienda condena. Ando dando palmas como un mono con platillos Javi Sonreír es gratis y sano da agrado y fácil. No vivo en un anuncio de compresas, pero casi. Para el caso, pongo a contar nubes al cabizbajo. Así que borra, saca la larga, picha corta. Que poco importa todo si está todo el que te aporta. Parta lo malo, que el mundo es de color de rosa. Si puedes pintarlo con el lápiz de labios de tu esposa. que me encuentro tan bien. Que las facturas solo son números en el papel. me encuentro tan que los problemas solo son acciones sin resolver. Es que me encuentro tan bien. Que las peleas de pareja llevan luego al placer. que me encuentro tan bien. Que vivo el día a día y no el mañana de ayer. Es que me encuentro tan bien. Que no te lo creía. Da como la impresión de que algo a mí me guía. guía. Y es que me encuentro tan bien. Me pasa todos los días. Tú déjate llevar y sobre confía, fíjate. Disfruta que la vida son tres días y vamos por el segundo. Dibuja una sonrisa para el mundo. Divisa la alegría de la gente y comprende. Que si algo duele, nada es para siempre. Así que me vive y sé feliz. Vive y sé feliz, man. Vive feliz y deja atrás tu furia. Que si se acercan tiempos de tormenta y nos tienes que contar hoy aquí? ¿Qué es lo que no queremos? ¡No más frululus! Ajá, ¿dónde están Están ahí, nos quieren joder. Ajá, vaya por ellos. ¡Búscalos! ¡Encuéntralos! Ah, oh, ahí va. Pasa, coleguita, bienvenido, ¿qué tal? Estoy aquí liado con mi peña en el local. Burro vicio, yo aquí qué es lo que no queremos. ¡No más frululus! ¿dónde están Están ahí, nos quieren joder. Ajá, vaya por ellos. ¡Búscalos! ¿Me voy? ¡Eh! ¡Encuéntralos! Oh, ahí va. Pasa coleguita, bienvenido, ¿qué tal? Estoy aquí liao con mi peña en el local. Burro vicio, Junior, Peña, Kini Cruz, Paco de Musemoa y nos hemos frululú. Pilla una suya y tema.